بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم سلمان قلب الشهرون أم شكيك مسكي أزال الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته صنع بس تكوالي الله تنقص موته سيدنا Ramazan boyu inşallah imanın altı əsası barəsində dərslərimiz davam edəcək. Artıq birincisini Allaha olan imanı, yəni tövhidi bitirdik. Bir həftə ərzində olsa da belə, bazardığımız qədər lazımın məlumatları sizə çatdırdım. Dünənki, bugünkü və bir neçə gün davam edəcək mövzumuz mələklər haqqındadır. Mələklərdən sonra kitablara olan iman, peyğəmbərlərə, xüsusən axirət gününə bu barədə dərslər tapsaq olacaq ki, imanınız artsın, Allaha olan qorxu artsın, axirət yanınıza düşsün. Sonra da az bir vaxt qədərə sərf edəcəm. Çünki qədər çox mürəkkəb mövzudur. Çox dərinə getsək, çoxları çaşar. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v nəsiyyət edib, tövsiyə edib ki, elimsiz qədər mövzusuna girişmək olmaz. Mələklər barəsində müəllif onların necə itayətkar olması haqqında danışır. Təhrim surəsi 6-cı ayədə Allah subhanahu teala buyurur ki, Lə yəsun Allah mə əmarəhum və yəfəlunə mə yəmərun. Bunlar heç zaman Allahın əmrinə asi olmurlar. Allah nə əmr edirsə, dərhal onu yerinə yetirirlər. Bəli, mələklər bunun üçün yaradılır. Allahın əmrini yerine getirsinler. Həmsinin heyvanlar da bunun üçün yaranıb ki, Allahın əmrlərini yerinə yetirsinlər, insana təzim etsinlər. Onlar da mələklərdir. Lakin mələklərlə heyvanların arasında fərq ondan ibarətdir ki, heyvanların ağlı yoxdur, mələklərin isə ağlı var. Və insan, insanlar və cinləri Allah subhanətə alə yaradıb, ixtiyarı da özlərinə verir. Və çalışmalı ki, Nəinki mələklərə oxşayaq, mələklərdən də əfsəl üstün olar. Çünki Allah subhanətə alə bizi onlardan üstün edir. Allah Allah Adəm əleyhissalamı yaratdıqda mələklərə ona təzim etməyi səzdə, e, təzim səzdəsi ibadət səzdəsi yox, təzim səzdəsi etməyi əmr edir. Adəmə mələklərin bilmədiyini öyrədir. Gələcək insana qarşı mələklər hansı vəzifələri yerinə yetirir. Başqa bir ayədə də Allah subhanahu ta'ala buyurur يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Onlar, mələklər, üzərlərində olan, yəni onlardan da yuxarıda olan Rəbbilərindən qorxurlar <clears throat> və onlara əmr olanları yerinə yetirirlər. Ki, görün, burada da hikmət var. Mələklər insanlardan və cinlərdən və yüksəkdə yerləşirlər. İnsanlar, sonra cinlər, sonra da mələklər Səmada. Üçüncü səma, beşinci səma, yetinci səma. Hər səmada mələklər var. Lakin Allah onlardan da utar. Bu da dəlildir ki, Allah subhanət hələ hər yerdə yox, onlardan da uca, əşdən də uca, hər şeydən ucadır. Allah məkanın içinə, Allahı məkanın içinə daxil etmək nəhy olunur, qadağan olunur. Allah subhanətə alə dəfələ onlarla ayə var Quran-ı kərimdə ki, buyurur Allah ərkin üzərinə yüksəldi, ucaldı. Allah səmanın üzərindədir. Səmanın üzərinə ucaldı. Və s. Naqis olan yerdə Allah ola bilməz. Naqis olan yerdə yalnız naqis olan, nöqsanı olan məxluq ola bilər. Bizim kimi, heyvan kimi, bizim kimi və s. Mələklərin vəzifəsi təkcə hidayət deyil. Onlar həm də ibadət edirlər. İbadətləri də məsələn ən böyük ibadət odur ki Allahın əmri ilə nəyisə peyğəmbərlərə nazil edir. Və yaxud qeyri peyğəmbərlərə. Bu barədə müəllif danışacaq. Vəhiy təkdə peyğəmbərlərə, elçilərə gəlməyir başqa peyğəmbərlərdən başqalarına da gəlib. Məryəm əleyhissalam, Musanın anası, İsmailin anası, o şəxs ki, qardaşını ziyarət, e- ziyarət etməyə gedir, Allah Allah mələk göndərir, müjdələsin. O barədə indi danışacağıq. Və bunların hamısını Cəbrail əleyhissalam Allahın izni ilə edir. Bu da onun üçün ibadət sayılır. Öz istəyi ilə, öz ixtiyarı ilə heç nə etmir. Ve hadiste bu hadisi belki de birinci defa değişebilirsiniz. Bukhari Rahimullah rivayet İbn Abbas radıyallahu anhuma Erhamukallah. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama dedi Belki bizi daha çok ziyaret edesen Tez tez ziyaret edesen bizi Bu zaman Meryem suresinin 64. ayeti nazil olur. Allah subhanahu teala diyor ki onlar Yalnız Rəbbinin, həmin Rəbbinin izni ilə yerə inir. Çünki Rəbbinin izni olmadan yerə inir. Hansı Peyğəmbərlik iddia edən şəxs deyə bilər ki, Rəbbim izin verib Cəbrail mənə qəhi gətirir. Və niyə əsaslanıb bunu deyə bilər? Peyğəmbər s.ə.v seçilmiş Allahın elçisi ondan xayiş edir ki, tez-tez ziyarət edir bizi. Yenə o özünde olmadığı için Allah subhanahu ona bildirir ki yalnız Rabbinin isteğiyle o geleceği yerine. Peygamberliği iddia edenler neye esaslanıp deyirlər ki Allah izin verib Cebrail aleyhisselam mənə vəhi gətirir. Bunların hiçbir bir yoktur. Çünkü Çünki fiilin ayənin davranıcan deyir ki mə beynə idinə və mə qalfənə və mə beynə zəlikə və mə sənə rabbuka nəsiyyət Nə şey gətirir ayələr? Hər tərəfdən. Hər cür səni başa salmaq üçün. Bunların hamısını Rəbbim yaxşı bilir və Rəbbim heç nəyi unutmur. İndi o Peyğəmbərli iddia edənlər göstərsinlər, görək Allah onlara nəyə gətirib, nəyə göndərib, mələk nəyə gətirib. Bir dəfə bu heç vaxt yadından çıxmaz. Bir nəfər qardaş Ellərinə qonaq dağırdı. Oturduq, iftar etdik. Məqsəbi də bu idi ki, bir nəfər qardaş gəlməli idi. Qardaşın dediyinə görə, güya qardaş gəlməli idi. Dini sualları var idi, bu suallara cavab vermək lazım idi. Şəxsən, təkbətək sual vermək istəyirdi. Qardaş da yaxşı, hörmətli qardaşdır deyə xahişini yerə salmadı. Getdi axşam qardaş 200 nəfər də başqa qardaşlar var idi, Hüzeyfə və s. qardaşlar. Bir də bu şəxs milləti başqa millətdən idi, yəci idi. Orada oturdu, başladı sual vermək, dini suallar. Suallarına cavab verdi. Hər sualı da əsaslandırırdım, ayə ilə hədislə, ayə ilə hədislə. Sualları bitdikdən sonra nə desə yaxşıdır? Hə, bu dediklərin sənin neçə illər öyrəndiyini mənə bir gecədə öyrədirlər. Sən necə sən bunu öyrədirlər? Hə, əziyyətsiz, heç niyə nail olmaq olmur. E, gələk sən Peyğəmbər olasan, hə? Heç bir əziyyətsiz Allah səni seçsin, əziyyətsiz sən bunu yadda saxlayasan, öyrənəsən. Və da insansansa, mənim üçün əziyyət çəkməlisən. Dedi, bəli, sən deyən verir. Mənə Peyğəmbər Dedim, ittihaf elə. Dedim, mən otururam heyvanda. Su yaralanır, oradan bir suya gəlir, qoşulur mən qəlbimə, elm kasat edir mən. <laughs> Dedim, yaxşı, onda gəl pozisiyalarınızı dəyişək. Mən sən sual verim. Sən Peyğəmbərdən elmlisən, ödümə sənə bilmədiyini sual verim. Filan günaha görə bir <laughs> günah dedin, qəbirdə hansı əzab verilir? Səhih Buxarədə var bu hədis. Və riba yiyib, günah edib. Qəbirdə hansı əzab olacaq? Diqqətlə dedi, ikinci sualı ver. <laughs> Gördüm ki, bilir. İkinci sualı verdim ki, 60 qoyuna nə qədər zəkat çıxır? Yenə deyəm mən. Şimdi ne oldu? Dedi, bunu hələ mənə öyrətməyiblər sevdiğiniz <laughs> <laughs> peygamberliği yavaş yavaş gelir. Şimdi yok böyle biz sana inanabilmerik. Sen bize ispat et ki sen peygambersin. Ben sana inanabilmerim. Yüzüz deyirsən, heç kəs mənə inanmır. O gün yedmişdim ələskəri yanına məscidə. Məscidə girən kimi, namazı qusaran kimi mənə dedi ki, ey kafir, çıx məsciddən. <laughs> Neyse mən ona ne diyeyim? Bunu ancaq Allah qəlbinə salır ki, bu cür cavab verilməz. Dedim, axı peyğəmbərlərin hamısı qardaş olur. Niyə siz bir-birinizlə yola gelmirsiniz? <laughs> Axır, yəni, dözməli. Dözməli cavab verə bilmir. Başladı qışqıra-qışqıra ne özü üçün də Allaha böyüdür, amma ki, 100 faiz bu şeytana, şeytanı çağırır. Allahım bunlara mənim Peyğəmbər olduğumu ispat elə. İspat eləyir. Allah ispat eləyir. Elə bil ki, iddialı uşağı tutub silkələyərsən belə. Necə silkələnər? Özün özünü silkələyəndə bilirsən ki, bu özü özünü silkələyir. Ancaq hiss olunur ki, bunu kimsə tutub belə silkələyir. Hamımız qorxduq. Qorxduq, başladım ayətəl kursunu oxumağa, bu sakitləşdi. Özləri də qızarıb, o belə çıxır bəqəyindən. Az qala çıxıb düşdün yerə. Qışqırır. Sürü inşallah sübut elə bunlara. Dayandı, ayətəl kursunu oxuyanlar da. Bunu mən bir arada işləndirdim. Gülə gülə dedim ki, mən nə qədər kitab qurulan oxumuşam, hədis oxumuşam, hələ rast gəlməyib ki, hansısa Peyğəmbər Peyğəmbərliyini deyil elə eləyə elə sübut elədi. <laughs> bir arada işləndi. Bunun dayaqçından da laf bəs başladılar silkələməyə. münafık dostluk şu çıkar bundan girer bize. Elhamdülillah ne şeytan edin dedi. Evet. Türkiye <laughs> sen bize lazım değil. Ya o da Allah yetti. Dedi ki ben size suluk eleyeden vakti yerleyiniz düşman olacağım. Dedi ki ne yapacağım? Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberlerin sonuncusudur. Esselam. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam bir daha insanla temasta olmayacak. Bəli, dünya səmasını inə bilər, qədir gecəsi gələ bilər, nə isə eləyə bilər Allahın izni ilə. O bizə məlum deyil. Amma insanın yanına gəlməyəcək. Vəhiylə bir daha insanın yanına gəlməyəcək. <clears throat> Həmçinin mələklərin ibadətindən zikr etməsi, təsbih etməsi. Subhanallah, elhamdülillah, Allah akbar. Mələklər zikr edir. Gecə gündüz ayədə deyilir ki, Yüsəbbihunə leylə və nəhərə lə yəxfurun. Gecə gündüz onlar təsbih edir, Allaha zikr edirlər. Başqa ayədə deyir ki, Əlləzini yəhmilunun arşə və mən həvləhu Yüsəbbihunə bihəmdi Rabbihim. O mələklər ki, ərşi saxlayır və onun ətrafında olan mələklər, bunlar hamısı Allahın həm sənə edir. Allaha tərif edirlər. Daima. Sonra namaz qılmaqları, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sahabələrə, mələklərin səhvə düzüldüyü kimi düzülür. Səhvə, yəni zərgələrə. Sahabələr soruşur ki, onlar necə düzülürlər zərgələrə? Deyir ki, əvvəlki səhvi, əvvəlki zərgələri doldurun və zərgələri müstəvi, e, düz hala gətirin. Zərgələr əyri olmasın ayaqlarınız bir-birindən ayrılmasın. Yoxsa Allah da sizin qəlblərinizi bir-birindən ayırar. Bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v sahabələri ilə bir, bir yer bir yerdə olur. Onlara sual verir ki, mənim eşitdiyimi eşidirsiniz. Sahabələr deyir ki, bir ses eşitmiyor. Bir göyün səsini eşitmişsiniz. Göynədə, göydən necə səs gəlir. Sahabələr deyir, yox, eşitmirik. Deyir ki, amma mən eşidirəm. Göyün səsini göydə bir qarış yer, bir qarış yer yoxdur ki, orada mələk ya səzdə halında ya qiyanda olmasın. Göy. Hər yer bir qarış yoxdur ki, orada mələk ya səzdədə ya da qiyanda olmasın gecə gündüz Allaha ibadət etmək. Mələklərin sayı bəlli deyil. Dünən dedimlər. <coughs> Həmsinin dünənki o hədis Beytül Məmud Kəbənin istiqamətində xaricə olan ev. Burada hədis gətirib Albaniyanın hədisini silsilə hədis sahih həmən. Peyğəmbər s.ə.v sahabələrdən soruşdur, deyir ki, bilirsiniz Beytül Məmur nə olan şeydir? Sahabələr deyir, Allah və Rasulü bilir. Bir o göydə yerləşdirilmiş məsciddir. Məs e, mələklərin ibadət yeridir. İbadət edirlər. Sözü müəllif başlığı qoyur ki, bu onların həccidir. Necə ki, Kəbəni biz ziyarət edəndə bizim üçün həcc sayılır. Onlar üçün də həcc sayılır, lakin bu əsassızdır. Hədisdə belə şey deyilir. Məlif desə də bu qəbul olunmaz. Əsas, əsas yoxdur. Yalnız Peyğəmbər Efendim deyir onların məhsididir. Nə olsun? O demək deyil ki, mələklər onu etməklə hər ziyarət etmiş sayılırlar. Hədisdə elə şey yoxdur. Onu biz yalnız qəbul edirik ki, məsciddir, onların məscidi, ibadət yeri. Əssalam. Və Kəbənin üzərindədir. Kəbənin bərabərində. Həmçinin mələklərin Allahdan qorxması. Günahsız mələklər Allahdan qorxur. Günah edən bu bədbəxt insanlar özlərini elə aparır ki, niyə arxayn olurlar? Allah bilir. Yəqin bilirlər ki, ölüb gedəndə özlərini neyət taparmayacaq. Biz olasa neyət apartaydılar? Nə qədərsə pul, xəstəyən. Orada Allahın üzründə kiməsə neysə verib keçə bilərdilər. <coughs> Xay bədbəxtlər, heç nə aparmayacaqsınız. Yəni ölümə, ölənə yaxın Allahın o iradəsil kovniyə var, e? o iradəsinə qayıdıramı? O iradəsindən heç kəs çıxa bilmir. O iradə də nədir? Necə yaratmışam, elə də hüzuruna qayıdacaqsınız. İxtiyarsız hamı necə yaranır? Heç neysiz. Heç neysiz də ölüb gedir. Yanına nə bastırırlar, bastırsın. Hamısı sürüyüb gedir. Heç nə para bilmir. Mələklərin qorxusu da Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Meyraqa Allahın e, dərgahına qalxdıqda Cəbraili gördüm, Allahın qorxusundan məyus ala düşmüşdür. Quranda ayə var ki, Allah subhanətə alə vəhiy etdikdə mələklərə, mələklərin ürəyi gedir. Sonra ayılıb Cəbrail aleyhissalamdan soruşurlar, birinci də Cəbrail aleyhissalam ayılır. Sonra öbürü mələklər ayılır, soruşur ki, Məzə qalə Rabbukum. Rabbimiz e, nə dedi? Səbrə aleyhissalam dedi ki, qaləl haqq. Haqqı dedi. Mələklər demir ki, məzə xaləqə Rabbukum. Allahın kəlamı kəlamdır. Məxluq deyil. Məxluq olsaydı mələklər sual verərdi ki, nə yarattı? Mələklər sual verir. Mələklər sual verir ki, nə dedi? Səbrə aleyhissalam dedi ki, haqqı dedi. Şimdi mələklər Peyğəmbər s.ə.və vəhiy nazil olanda hələ Cəbrailin vasitəsilə birbaşa Allahdan Cəbrailin vasitəsilə təvəssüd çökürdü vəhin ağırlığından. Qış ayında ərliyirdi qorxudan. Bu cür nədir Allahın kəlamı? Allahın kəlamının yanında bu cür nə? Əgər başa düşən mələklər, insanlar qorxurlarsa, Təsə başa düşməyən qanmazlar Allahın kəlamından qorxmur onların halı necə olacaq? Sonra müəllif mələklərin insanlarla münasibəti barəsində danışır. İlk münasibət səzdə ilə başlayır. Səzdə etməklə. Allah subhanətə alə yaratdı Adəm aleyhissalamı və mələklərə əmr etdi ona səzdə etsinlər. Bu fərqlidir, bu səzdə fərqlidir Allahın səzdəsindən. Allaha olan səzdə ibadət səzdəsidir. Tək ilahi yalnız ona səcdə olunur. Amma Adəmə və ondan sonraki insanlara olunan səcdə bu təzimdir. İnsana göstərilən xidmət. Necə ki, Yusuf Aleyhisselama atası, anası və qardaşları səcdə etdi. Həmən səcdədən, təzim səcdəsi. Hörmət səcdəsi. <coughs> Adəmi yaratdıqdan sonra Qəqərə surəsində Sad surəsində Allah subhanət hələ deyir, İqqalə Rabbukə lil-mələkəti inni xaliqu bəşəran min fil. Mən palçıqdan bəşər, insan yaradacağım. Fəizə səvvətuhu və nəfəqtü fihi min ruhi fəqtədu ləhu səcidin. Onu <clears throat> insan şəklindən saldıqdan sonra öz tərəfindən, öz ruhundan onu gördükdən sonra ona səcdə edərsiniz bütün mələklər təzdə edir. Baxmayaraq ki, şeytan da mələklərdən idi. Yəni, mələklər kimi itaətkar, lakin onlardan fərqli olaraq oddan yaranmışdı. Onlar nurdan yaranır. Şeytan isə, iblis isə nur, e, oddan yaranmışdı. Buna baxmayaraq, baxmayaraq ki, Allah s.ə.v. onu mələklərdən sayırdı itaətkar olduğunu görə. Lakin bu vaxt Allaha asıl oldu. Adəmə səzdə etmədi. melekler ise Adem'e secde etti. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala Adem aleyhisselamın onlardan üstün olduğunu gösterir. Diyor وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَمَرَهُ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ mümkün tüm sadikin. Adem'e bütün əşyaların adını öyrətsin. Sonra mələkləri dedi ki, bunların adlarını mənə deyin. Mələklər dedi ki, sən bizə öyrətdiyin elmdən başqa şey bilmirik. Adəmə dedi, onda onlara xəbər ver bu əşyaların adı barəsində. Bununla da Adəmin onlardan üstün olduğunu göstərir. Hədisdə isə, bunu da bəlkə də birinci dəfə də işləyirsiniz, bəlkə Əbu Hureyra radiyallahu anh rəvayət edir. <clears throat> Peyğəmbər s.ə.v buyur, Allah s.ə.v Adəmi öz surətində yaratdı. Adəmin öz surətində. Boyu da 60 dirsək idi. 60 dirsək. Yaratdıqdan sonra Adəmə dedi ki, get bu mələklərin yanına. Mələklər də oturmuşdu. E, gir onların yanına və qulaq as sənə nə salam verəcəklər? E, yəni, səni necə salamlayacaqlar? Və bu da sənin və sənin zürriyyətinin nəslini, salamı olacaq. Adəm Aleyhisselam gedir, onlara deyir, Əssəlamu Aleykum. Onlar da cavabında deyir, Əssəlamu Aleykə və Rəhmətullah. Hədisi Buxarı Müslüm rəvayət edir. Deməli, salam, salam vermək. Təkcə bizim şəriətdə olmayıp salam vermək Adəm əleyhissalamdan ta indiyə qədər tüm peyğəmbərlərə Tövsiye olunur. Allahın salamını, Yani Allahın əminəmanlığını istəmək, xeyir duasını istəmək bütün peyğəmbərlərə əmr olunur. Sonra Adəm əleyhissalam öldükdə mələklər onu yuyur, güç Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Adəm ə.səlam vəfat etdikdə mələklər onu tək sayda yuyur. Bu da sünnəyə baxsaq görərsiniz ki, tək sayda 3, 5, 7, 9 bu cür nə yuyulur müsəlmanlar? Peyğəmbər s.ə.v bu cür həm dedi onlara müsəlmanları yumağa. Və Adəm ə.səlamı mələklər bastırır və deyir ki, bu onun zürriyyəti üçün sünnədir. Yəni onun nəsli, övladları da ölən insanları bu cür bastırsınlar. Düz ondan əvvəl insanı necə dəfn edilməsini Allah sala başqa yoluna göstərib Əraf surəsində deyir ki Adəm Aleyhisselamın oğlanlarından biri digərini öldürür və bilmir cəsədini nə etsin Allah sala iki dən qarğa göndərir qarğalardan biri o birini öldürür şəxsə bastırır. Qardaşını öldürən şəxs deyir ki, vay mənim halına, bu qardaş mı olmadım. Zağlıma gəlmədi ki, bastırım. Və qardaşını bastırır. Bu da həsəddən, paxıllıqdan öldürür qardaşını. Həsəddən öldürür. İstəmir ki, bacısını ona versinlər. İstəyir ki, öz bacısını özü alsın. <clears throat> Həmsinin e, hakim rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v Uhud döyüşündə sahabələrə deyir ki, bilirsiniz sizin qardaşınızı və bilirsinizmi sizin qardaşınızı mələklər yudu güclü. Sahabələr təəccüblə soruşur ki, kimdir ya Rasulullah? Deyir ki, Hanzalə ibn Əbi Amr. Sonra gəlib onun həyat yoldaşından soruşurlar. Deyir ki, o eşitdi ki e, Peyğəmbər s.ə.v döyüşə çağırır siyada dərhal üç dəqiqlə durub getdi bu sahabənin imanına bax üç etməmiş Peyğəmbər s.ə.v ki əmr etdi Yalnız Peyğəmbər s.ə.v əmrini yerinə yetirmək üçün dərhal getdi fikirləşmədi ki ölərəm ailən qalar və s. və s. Peyğəmbər s.ə.v əmr etmişdir. Və güclü də onun üçün mələklər etdi. Mələklər onu bilir. Və Allah bilir, bunu Peyğəmbər s.ə.v təsdiq edir. Çünki o bilir, ona vəhiy gəlir ki, o mələklər onu güc etdi. Və Allah bilir ki, İslamda həm sahabələrin zamanında, həm də bu vaxta qədər nə qədər şəhidlər olub ki, Allah bilir ki, onları da mələklər güc edir. Lakin bu bizə məlum deyil. Allah onlara rəhm etsin. Onları cənnətli etsin. Həmçinin insanın yaradılışında da iştirak edir. Mələklər insanın yaradılışında da iştirak edirlər. Allah ibn Məsud radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v ana bəsində insanın necə yaradılışı, necə yaradılışı barəsində xəbər verib. Deyir ki, 40 günündə insan yüksəyə alındı. Sonra daha bir 40 günündə Allah'tası daha bir 40 günündə də ət parçası olur. Həmən ət parçası olduqda 120 günündə. Mələk gəlir Allah tərəfindən. Ona ruh üfürür. Ruh olmasa ata, ana, həkim, nə bilim nə, nə istifadə edirlər, nə dərman istifadə edirlər eləsinlər, bu uşaq sağ qalmayacaq. Ata, ana ancaq səbəbdir. Səbəb, o səbəb ki, orada insan yaradılır. Başqa şeydə də insan yaradıla bilər. Allah istəsə. Ancaq əsas ona o canı verən, ruhu verən Allah. O 120 günündə o ruhu verməsə, uşaq olmur. 120 günündə ona ruhu verir, mələk gətirir. Ruhu ona üfürür. Sonra dörd şey yazır. Bilirsiniz nədir dörd şey? Məhşur olan şeylərdir. Əcəlini, nə zaman öləcəyini, ruzusunu, əməlini Və bir də xoşbəxt və ya bədbəxt olacağını. Əvvəlcədən yazır. Bu da Allahın əmri ilə. Həmçinin mələklərin insanı qoruması. Mələklər əmin ola bilərsiniz ki, daima sizi qoruyur. Arxadan, öndən. Quranda bu təsdiq olur. Ləhu muhaqqibatun beyni yədeyhi və min xalfihi yəhfəzunahu min əmrillah. Allahın əmri ilə arxadan və öndən hər bir insanı qoruyan mələklər var. Bunu da başa düşən adamlar həyatda buna yəni bunun təsdiqini tapır. Yolla gelirsən, birdən dayanırsan, maşın keçir. Az qala vurmuşsun. Sən dayanmadın, səni kimsə dayandırdı, səni kimsə ayıqdı. Hardansa yıxılırsan, sağ qalırsan. Həmsinin vəhiy gətirməsi, Peyğəmbərlərə, elçilərə, Cəbrəl Aleyhisselam vəhiy gətirib. <clears throat> başqa peyğəmbərlərdən digər mələklər e, peyğəmbərlərdən digərlərinə mələklər müjdə gətirib. Onları müjdələyib. Musanın anasına ki, onu əmizdir. Fəalqihi fil yəm və sayat. Zəmbilin üstünə qoy sayat. Fələ təxafi və lə təhzəni innə radduhu iləyh فَجَائِلُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Sən qüssəyim, hə? Kədərlənmə. Biz onu sənə qaytaracağıq və onu peyğəmbərlərdən edəcəyik. Sizin fikirdir. Allah subhanahu teala bu din sayı surətlə, saatdə neçə ilə gedir? Surətlə. Axır. Lakin Allah subhanahu teala elədir ki, bu zəmbildə olan balaca uşaq nə sayda aşıb suya, sudan batmışdır. Nə çayda olan timsahlar ona toxunmur. Nə çayla axıra qədər axıb getmir. Axır gəlir Fironun qapısına. Firon öldürmək, öldürürdü bütün uşaqları. Çünki ona xəbər vermişdilər ki, bir oğlan uşağı gələcək sənə qənim olacaq. Sənə öldürəcək. Gəlir qapısına. Özü əzəli ilə götürür, qatilini böyüdür. <laughs> qatilini böyüdür. Fikir ver. Allahın vədinə bax ki biz onu sənə qaytaracaq. Kədərlənmə. Kafirini döyür, döyüşmək üçün döyüşəyə süd lazımdır. Musa aleyhissalam heç bir qadının döşündən süd əmmir. Heç yaxın buraxmır heç bir qadını. Çıxardılar onu bazara, qaldırırlar ki, bu uşağa süd verən bir qadın lazımdır. Kim verə bilər? Musanın bacısı o dəqiqə tanıyır, gedir anasını gətirir, bildirmir ki, bu onun anasıdır. Həm uşağını əmizdirir, sağa qaytarırlar özünə fikir verir həm də öz uşaqlarımızdır deyənə görə hələ bir üstəlik ona pul da verirlər. Gör Allah subhanətə alə necə qaytarır ona? Artılaması ilə vəd verir və vədinə xilas çıxın Allah subhanətə. Şübhəsiz. Həmçinin Məryəm əleyhissalama. Allah subhanətə alə vəhiy edir. Cəbrail əleyhissalam gəlir. Ruh Allah tərəfindən ona üfürür. İsa əleyhissalam olur. Bu da onun üçün kəramətdir kəramət Peyğəmbərlə Peyğəmbər olmayana vəhiy gəlirsə, Peyğəmbər üçün möcüzə sayılır. Peyğəmbər olmayan üçün kəramət. Musanın anasına kəramətdir. Məryəm əleyhissalama kəramətdir. İsmailin anasına ki, mələk gəlir, səmizən tuzlu sarır. Bu da kəramətdir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bir mələk gəldi, mənə salam verdi. Sonra müjdələdi. Dedi ki, Həsən və Hüseyin cənnət əhlinin cavanlarının seyididir. Fatimə də rəzəllanın qadınların seyididir. Cənnət. Başqa rəvayətdə gəlir deyir ki, Səbrail aleyhissalam, Xədizə gələndə, Xədizə evə gələndə, Allahın salamını ona çatdır. Mənə hələ bu vaxta qədər rast gəlməyib hansısa rəvayət, Allah şəxsən özü kiməsə salam göndərsin. Yalnız Xədicə radiyallahu anhə Allahın salamını ona çatdır və de ki, onu cənnətdə səskü olmayan, yorğunluq olmayan, qızıldan, gümüşdən, daş-daşdan olan bir imarət gözləyir. Görürsünüz. Bu da onun üçün kəramətdir. Sonra bir nəfər gedir qardaşını ziyarət etməyə. Allah s.ə. mələk göndərir. Mələklər onun yolunun üstündə oturur, gözləyir gələndə saxlayır onu deyir ki, hara gedirsən? Deyir, qardaşını ziyarət edir. Niyyətə ehtiyacın var sənin. Pul üçün gedirsən, yəni, əlaqə qurmaq üçün gedirsən, ya yəni nə üçün? Niyyətə ehtiyacın var, deyir, yox. Allah xatirinə gedirəm onu ziyarət etməyə. Allah xatirinə onu sevirəm. Deyir ki, Allah mənə göndərib ki, sənə xəbər verim ki, Allah da necə sən onu sevirsən, Allah da sənə elə sevir. Bu da onun üçün bir kəramət Və bəyək dediyinə əsas ki, Peyğəmbərlər ancaq kişilər olur. Nə Məryəm aleyhissalam, nə Musanın anası, nə İsmailin anası. Baxmayaq ki, onlara da vəhiy gəlib, lakin Peyğəmbər sayılmırlar. Çünki Allah subhanətə alə Nəhl surəsi 43-cü ayədə deyir ki, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَسُولَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ Səndən əvvəl göndərdiyimiz Peyğəmbərlərin hamısı kişi olub, onlara vəhiy nazir etmişik. Fəsəlu əhli zikri in kuntum la ta'lamun. İnanmırsansa Peyğəmbər sallallahu əleyhi inanmırsansa zikr əhlinə sor. Bəli, Peyğəmbər sallallahu inanır. Lakin inanmırsan, o nə mənadadır ki, təsdiq etmək üçün onların kitablarına da bax, onlardan da soruş. Onların kitablarında da bu barədə qeyd olunur. Sonra Peyğəmbər s.ə.və vəhin necə gəlməsi. Bir neçə cür şəkildə Peyğəmbər s.ə.və vəhiyyəni. Əks-səda ilə sanki e, zınqrov səsidir. Yəni o böyük korkul deyirlər ona. Ona vuranda necə səs gəlir əks-səda? Bu əks-səda səsi kimi vəhiy gəlir və ya insan şəklində Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlib Cəbrəl aleyhisselam və ya bir də yuxuda vəhiy gəlir əksər hallarda belə gəlir. Və iki dəfə Zəbrail əleyhissalam öz simasında gəlir. Birincisi, bir başını qaldırdım, gördüm ki, üfüqdədir, üfüqü tutub Zəbrail əleyhissalam. Bu qədər əzəmətli idi. Buna da dəlil Nəcm surəsi 5-6-7-ci ayələr. Əlləməhə şədidül quvvə, zümürrətin fəstəvə və huvə bil ufqil ələ. Ona öyrədən mələk çox qüvvətli, şiddətli, gözəl, simalı və üfüqdə idi. Bunu qeyd edir Allah sana. Bu birinci öz simasında gördüyü hal üfüqdə olduğu haldır. İkincisi isə e, Meyrazda getdikdə Sidratul Müntəhədə. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى اِنَّ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى Bu da Nəzim surəsində. 13-cü 14-cü ayələr. <coughs> Həmçinin Cəbrail aleyhissalam Bu da insana olan hizmətlərindəndir, mələyin. Peyğəmbər s.ə.v namazın necə qılınmasını öyrədir. Allah bəzilər deyir ki, Allahın ehtiyacı var vasitəyə. Birbaşa mənə öyrədir. Peyğəmbər s.ə.v birbaşa öyrətməyib. Mələyə göndərir ki, ged öyrət, necə rükuyə et, necə namazda dur, nə sözləridir, nə zaman namazın başlanğıcıdır, nə zaman sonudur. Bunların hamısını Peyğəmbər s.ə.v Cəbrail öyrədir. Bunlar deyir ki, vasitəyə ehtiyacımız var. Başa düşünürlər ki, dua edəndə vasitəyə ehtiyac olmur. Amma şəriət hökmlərini öyrədəndə vasitəyə ehtiyac var, bəli. Onu kimsə sənə öyrətməlidir. Dəst namazı necə almalısan? Bunu Allah özü gəlib sənə öyrətməyəcək. Sonra həmsinin bu Peyğəmbərə xasdır. İnsanlar üçün də Allah bilir. Bəlkə də mələklər bunu edir, biz görmürük. Peyğəmbər Fəzən xəstələnir. Cəbrail aleyhissalam gəlib deyir ki, xəstələnmisən və sənə e, rukiyə edin. Rukiyə müalicə demək. Müalicə, lakin Allahın adını xatırlamaqla olan müalicədir. Müalicə edin, bir bismillah, urqeykə, müalicə edirəm sənə Allahın adı ilə, başlayır. İn kulli şeyin yu'zikə. Hər bir əziyyət verən şeydən, min şerri kulli zi nəfsin və aynin həsidin. Hər bir pis niyyətli, pis gözü olan paxılın şərindən səni müalicə etmək üçün Allaha sığınıram. Və axırında da yenə Bismillah yurqiyikə və Allah yeşfikə. Allahın adı ilə səni müalicə edirəm, Allah sənə şəfa versin. Bu cümlə Peyğəmbər s.ə.v-in Səbr aleyhissalam müalicə edir. Həmsinin əməlləri də mələklər qoruyur. E, qoruyur nə mənada? Yəni ki, bütün əməllərin haqqında xəbərdardır hamısını qeyd edirlər. Mələklər hər bir əməli yazır. Lakin <clears throat> e, günah gördükdə mələk 6 saat qələmi qaldırmır. 6 saat yazmır. 6 saat ərzində yaxşı əməl etsən, tövbə etsən, bağışlanma diləsən, o əməl yazılmır. Mələk o əməli yazmır. Etməsən, yalnız bir günah yazır. Bir günah yazır. Ona görə çalışın ki, yaxşı pis əməlin dalıyla o dəqiqə yaxşı əməl edəsiniz. Günahsız, günahınız silinsin. Həmçinin qəlbdə olanlar barəsində də Allah s.ə. onlara qüdrət verir ki, qəlbdə olanları bilsinlər. Qəlbindən keçirsə hər hansı bir yaxşı niyyət, hər hansı bir yaxşı əməli etmək, bu əməli etməsən də ona görə sənə Allah s.ə. 10 savab yazır. Onu kim yazır? Mələk. Əmələ şəhərdən bilir ki, sənin qəlbindən bu əməl, bu niyyət keçdi. Allah ona o qüdrəti verir. Yəni, bu zidd deyil ki, qəlbdə olan ancaq Allah bilir. Qəlbdə olan xain, pis niyyətləri, o şeylər ki, ola bilər, mələk bilməsin, onları da hətta Allah bilir. Amma mələk, e, mələklərə Allah subhanətə alə qüdrəti verir ki, qəlbdə olanları da bilsinlər. Və həmsinin insan üçün dua etməyi, hər gün Hər gün, səhər-səhər, gün çıxanda. Allah subhanət hələ iki də mələk göndərir. Onlar gəlir yer üzünə, dua edib, biri deyir ki, Allahümme əti nufiqən xaləfən, öbürsü də deyir, Allahüm əti mumsikən tələfən. Birincisi deyir, Allahım, sənin yolunu xəzləyənin hər bir xəzləyən şəxsin malını artır, bərəkətini artır. İkincisi deyir ki, xəsli elib malını gizlədənin malına tələf elə. Bu bəsdir baxsaq doğrudan da Allah yolunda xərcləyənlərin malı artır dayanmadan. Xərcliyə eləyənlərin malı onun gözündə atsa da bir gün bir dəfəlik tələf olur. Bunu Allah vəd edir. Allah vəd edirsə Allah vədini xilas sıxmır. Həmsinin Adəm oğladını imtihana çəkmək. Bu hədis danışdım sizə keçəl, albinos, bir də kör, onlara necə imtihana çəkdi. Bilməyənlər inşallah o hədisi eşidənlərdən soruşa bilərlər. Uzun hədisdə istəmirəm. Bir daha təkrar edən vaxt geçsin. Həmsinin insandan canı almaq, ruhu çıxartmaq, o da ölüm mələyinin işidir. Ölüm mələyi onu alır, digər mələklər də gözləyir. Ölüm mələyi Allah çıxardan kimi o mələklər götürüb Allahın dərgahına qalır. Və bir də müjdə. Müjdə iki cür olur. Cənnətə daxil olanları artıq ölüm anında rəhmət mələkləri müjdəliyir ki, siz əmin ola bilərsiniz. Artıq siz cənnət əhlindəsiniz. Salam olsun sizə. O birləri isə pis müjdə ilə müjdəliyirlər. Deyirlər ki, sizi artıq bu şiddətli rüsva edici əqab gözləyir etdiyiniz əməllərə görə. Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu teala Bizi ملاشتارين mələklərin hizmətindən, xidmətindən e, uzaq etməsin. Daima Allah'a ibadət edən bəndələrdən olaq. Daima mələklər bizim əhatəmizdə olsun. Bizi qorusun. Subhanakallahumma Allahın bihamdik. Eşhedü en la ilə ilə estağfiruka ve etûbü ileyk. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Və salatu və salamu ala eşrefil enbiyəyi və murselin. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Amma da Allah'tan qorxun arkadaşlar. Peygamber s.ə.v-in hədisləri oxuduğu zaman dikkatli olun. Alimlerden biri Peygamber s.ə.v-in hədislərini tanışır. Bu zaman onu əqrəb sanır. Tərpənmir. Peygamber s.ə.v-in hədisini bitirir Sonra yıxılır. Sonra tələbələri gəlib aparır, yəni müalicə edirlər, çəkib gedir. O cürlə alimlər olur. Biz son insanlara bir balaca da olsa oxşayaq. Müəllif, yəni bir daha təkrar edilən məclisdə yeni qardaşlar var. Bu kitab Buxarinin yazdığı kitabdır. Buxarinin bilirsiniz, səhih əsəri var. Quran-ı kərimdən sonra ən mötəbər kitab sayılır, qiyamətə qədər də qalacaq. Çünki Buxari rəhməhullah onu ixlasla səmimi qəlbdən yazıb, əvəzinə bir qəpilə pul götürməyib, rahiməhullah, 16 il onun üstündə çalışıb, dəfələrlə yoxlayıb, hər hədisi yazanda iki rəkət namaz qılıb, istixara namazı ki, yazın yazmayan və 600 min hədisin zərfindən yalnız 2000 neçə 2200 neçə hədis çıxarıb yazıb və yüzlərlə alimlərə tə tə təqdim edib ki, yoxlasınlar Bəlkə onlar da öz fikrini desin, orada neysə bir zəif varsa o zəifi oradan kənarlaşdırsın. E, Beləliklə də ondan rəsildir. E, 12 əsrdir Buxarinin kitabı səhih hesab olunur. Qiyamətə qədər də səhih hesab olunacaq. Orada zəif görsənən hədislər də izah olunandan sonra səhih olduğu ispat olunur. Zəif hədis yoxdur. Buxarinin əsəri səhihdir, qiyamətə qədər də səhih qalacaq. Bu kitab isə Buxarinin başqa kitablarındandır. Buxari səhiyyə əsərindən başqa nə qədər əsərlər yazır? Tarix-ül Kəbir, Ədəb-ül Müfrad və s. və s. kitablar yazır. Ədəb-ül Müfradın mənası hər bir şəxsin, hər bir fərdin, müfrad hər bir fərdin, ədəb əxlaqı, ədəb ərkanından danışılır. Başdan axıra qədər hədislər əvvəlcə valideynlə münasibət, övlada, qonşuya və s. və s. münasibətlərdən söhbət edir. İndi müəllif burada e, bir də onu qeyd ki, bu kitab səhih əsərindən onunla fərqlənir ki, bu kitabda da zəif hədislər var. Amma lap azdır. Onu da Albani təhqiq edib, səhihləri bir tərəfə, zəifləri də bir tərəfə yedir. Bu fəsildə müəllif əxlaq, gözəl əxlaq barəsində danışır və hədis gətirir. Müminlərin anası Ayşə radiyallahu anhadan deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əxlaqı Quran-ı kərimdir. Qısa 200 kəlmə ilə izah etdi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əxlaqı necədir? Bir saat danışmadı ki, belə daranıb, belə geyinib, belə təmiz olub, belə əsirlənib, belə olub, belə olub, belə olub. Quran-Kərim rəsmi. Gör nə gözəl hikmətli cavabdır. Peyğəmbər s.ə.v-in əxlaqı Quran-Kərim. Elə bir Quran, diri Quran yerində gəzir. Və görün Peyğəmbər s.ə.v bunu nəyin sayəsində əldə etmişdir? Allaha mühtəz olduğunu göstərərək, daima ona dua edərək, onun sayəsində bunu əldə etmişdir. Peyğəmbər s.ə.v-in dualarından biri çox dualar olur. Dualarının əxlaqla bağlı ən gözəl duası deyir ki, Allahümmə əhsəntə xalqi və əhsən xuluqi Məni gözəl xəlq etdin. Əxlaqımı da gözəlləşdir. Üzrünə dua edin. Rasulullah s.ə.v Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v yəni əxlaqsızlıqdan da onu hesab edirdi ki, insan dilini tənə etməyə, kiməsə məzəmmət etmək, lənət etməyə öyrəşdirmək. Kiminsə eybini görür, ona gülmək olmaz. Lənət etmək olmaz. Bunu başa salmaq lazımdır. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş Allah subhanahu teala hamıya kömək olacaq. Hamı birdən-birə ana bətnindən çıxanda elmli olmur, əxlaqlı olmur. Ana bətnindən çıxanda heç kəs etmə bilmir. Lakin Allah onun üçün göz, qulaq, qəlb yaradır, verir. Yavaş yavaş, yavaş yavaş özü çalışa çalışa sözsüz ki bu əxlaqa elmə nail olur. Hədistə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v müminə yaraşmaz ki lənət edən olsun. Bunu ki, lənət etsin bir dəfə. Lənət edən bir dəfə təsadüfən və yaxud qəzəblənib hansısa bir kafirə, müsəlmanları qıran kafirə deyə bilərsən, Allah onu lənət etsin. Qulub tutanda da Allahın lənət et kafirlərə, belə deyə bilərsən. Bu caizdir. Quranda da bu tə öz təsdiqini tapır. Amma daima buna lənət etsin, buna lənət etsin. 5 qram sənə çəkidə Allahda Allah sənə lənət etsin. Bu cürlə olmaq olmaz. Bu cürlə lənət etmək daima. Lənət edənlərdən olma. Yahudilər Peygamber s.ə.v-in yanına gəlir, deyirlər, əssəmu aleyküm. <clears throat> Bayaq dedim ki, Adəm aleyhissalamdan tabi bugünə qədər ibadət edənlərin hamısının lozungu, şüarı, sa salam aleykumdur. Buyur ki, Adəm aleyhissalam öyrədik, Allah sağlar, bugünə qədər. Ancaq şükür verin, Yahudilər Allahın lənətinə gelir? Allah onlara dedi, deyin, şiddatın. Qulu şiddatun nəxdir ləkum xatayakum. deyil, hiçəsun xətalarınızı bağışlayaq. Hiçəsun da nə deməkdir? Allah bizi bağışla. Onlar götürüb bir ərif də artırdılar ona. Dedilər, hintatun. Hintatun da burada deməkdir. Başladılar Allahın dediklərini ələ salmağa. Burada, burada deyə deyə. Burada da Allah s.ə.v. deyir ki, bir-birinizə salam verin, əssəlamu aleykum. Ləm hərfini götürürlər, qalır əssəmu aleykum. Gəlir Peyğəmbər s.ə.v. deyirlər, əssəmu aleykum. Sən manası da ölüm deməkdir ölüm olsun sənə. İndi fikirdir. Ayşə rədiyallahu anhə bayaq gördünüz ki, necə ağıllı, dini gözəl başa düşən, necə gözəl cavab verdi o əxlaqla bağlı olan məsələdə. Amma burada gözmür. Peyğəmbər Fəsəlləm kimi heç kəs ola bilməz. Peyğəmbər Fəsəlləm onlara deyir, və aleykum, sizə də olsun. Hə deyir, elə sizə olsun. Həsəlam artırmıyorsun. Bu doğrudan da Peyğəmbərin cavabıdır, Peyğəmbər cavabıdır. Amma Ayşə radiyallahu anhə görmür. Deyir ki, Allahın ləhəsi olsun sizə, nə bilim, ölüm olsun sizə, nə bilim, nə olsun, nə olsun. Ey meymun və donuzların qardaşları. Bunu deməkdə qəst nədir? Onlardan əvvəlki ümmətləri Allaha asi olduqlarına görə, mücüzələri görə görə yenə Allaha şərik qoşduqlarına görə Allah-u Teala onları meymuna donuza göndərmişdir. Ayşə radiyallahu anh buna görə deyir ona. Lakin görün, Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Deyir ki, onların mənə dediyinə, dediyindən mənə heç bir zərər toxunmadı. Mənim onlara verdiyim cavabdan isə onlara zərər toxunacaq. Yəni, nə deyiblər, özlərinə qayıdacaq. Ondan artıqını demək müəminə, müsəlmana yaraşmır. Mən insanlara rəhmət olaraq göndərilmişəm lənət etmək üçün, söymək üçün və s. Bəzi dualar etmək üçün göndərilməmişəm. <coughs> Başqa hədisdə görülür ki, qiyamət günü lənət edənlər üçün nə şahid, nə də şəfayətçi olmayasın. Ona görə ehtiyatlı ol. Çünki lənəti çox vaxt qadınlar edir. Qəzəti mütləq qadınlara qulaq asdırır lənət edilsin. Bəziləri hətta övladlarına da lənət edir. Düz ürəkdən etmir, ürəkdən edən kimi övlad bədbəxt olur o dəqiqə. Valideynin duası dəqiqə qəbul olur. <clears throat> Başqa bir rəvayətdə Abu Hurayrə rəvəlanı deyir ki, Peyğəmbər s.ə.və bir dəstə gəlib dedi ki, ya Rasulullah, müşriklərə dua et, bəddua. Allah onları yerlə yeksən eləsin. Rasulullah s.ə.v deyir ki, mən lənət etmək üçün göndərilməmişim. Mən rəhmət olaraq göndərilmişim. Şey verin, görün, necə əxlaqlı, necə rəhəmli insan olub. 14 əsrdir. Sevilir, seviləcəkdir. Onun kimi ideal insan hələ yeryüzünə gəlməyir. Onun kimi tərəfdarı olan qiyamətə qədər hələ yeryüzünə gəlməyir. Onun tərəfdarı olan sonradan başqa heç kəsin tərəflarına çevrilmir. Onun tərəfləri olursa, sonradan nə xristianlığa, nə yahudiyə, başqa dinə heç vaxt keçmir. Başqa dinlərdən yavaş-yavaş gəlib İslama çatırlar. Amma İslamı dərk etdikdən sonra, onun tərəflarına çevrildikdən sonra başqa tərəflər axtarmırlar. Peyğəmbər s.ə.v doğrudan da insanların içərisində Allah tərəfindən seçilmişdir. Bunu Allah tərəf sübut edir. Belə bir insan yoxdur ki, məsələn, olsun, diktatura ilə gəlsin, 100 il sitayiş olunsun, 100 il, 200 il sonra, sonra unudulub gedəcək. Amma Peyğəmbər s.ə.v qiyamətə qədər unudulmayacaq. Bu çox maraqlı hədisdir. Diqqətlə yadınızda saxlayın. Hər dəfə yadınıza düşəcək. Onsuz da hər dəfə yadınıza düşəcək. Lakin yadınızda saxlayın. Əsma bint Yezid radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v sahabələrə sual verdi. Dedi ki, istəyirsiniz sizin ən xeyirli olanlarınız barəsində sizə xəbər verin. Sizin aranızda ən xeyirli kimlərdir? Onlar barəsində sizə xəbər verin. E, e, sahabələr dedi ki, bəli, ya Rasulullah. Dedi ki, sizin ən xeyirliniz o kəslərdir ki, onları gördükdə Allah yada düşür. Şükür, Başqa rəvayət var səhih hədislər silsiləsində. Allahın sevimliləri o kəslərdir ki, onları gördükdə Allah yadanır. E, bu iki rəvayəti cəm edin, həm xeyirlilər, həm də Allahın sevimliləri. Və yəqin bilin ki, burada oturanlar hamısı Allahın sevimliləri və hamısı da xeyirli insanlardır. Çünki bir-birini görəndə Allah yadanır. Amma çıx o metronun yanında sigaret çəkib, avara-avara danışanlar və yaxud institutda, tualetdə iğnə vuran, nəşət edən, onları bax, onları görəndə şeytan gəlir. Allah və bil ki, onları Allah sevmir, şeytan onları sevir. Sonra sual verir, deyir, və sizin ən pis olanlarınız haqqında sizə xəbər verir, deyirlər, bəl ya Rasulullah. Görüb kəslər ki, söz gəzdirir və bir də sevgililərin arasına qoyur. Və oğlanla qız bir-birini istəyir onların arasına qoyur ki, qıza sahib çıxsın. Deyər ki, qardaşın arasına vurur. Neysə, hansısa məqsədlə. Allah bilir. Axır ki, fəsad törədənlər. Onlar sizin aranızda olan ən pis insanlar. <coughs> Başqa bir hədistə deyir ki, fitnə fəsad yayan və fitnə fəsadı ilk dəfə ortaya çıxaram, hər ikisi eyni günahda var. Hər hansı bir bidəti mən gətirmişəmsə, mən nə qədər günah qazanıramsa, sən o bidəti məndən götürüb yayırsansa, sən də həmən günah qazanırsan. Fərq yoxdur. Hər ikisi eyni günah qazanır. Sonra bir-birinə eyni qoşmaq barəsində. Əbu Cübeyrə ibn-i Dəhhaq radiyallahu anh deyir ki, Hücurat surəsinin 11-ci ayəsi Və lə tənəbəzü bil əlqab Bir-birinizə ləqəb qoşmayın, bir-birinizi başqa adla çağırmayın. Bu ayət bizim üçün, Bənü Sələmə qəbiləsi üçün nazil olmuş. Bizim qəbilədə hər kişinin iki adı var idi. Adı və ləqəbi, adı və ləqəbi. Və bu ayə bizə nazil oldu. Biz deyəndə ki, filan kəs ləqəblə Peyğəmbər s.ə.v qəzəblənir ləqəblə çağırmaq olmaz. İndi baxın, aranızda bir-birinizə ləqəb qoşmusunuz, onun bir dəfəlik unudun. O ayət sənə, o ayət sizə aid olmasın. Bəli, bəli. <laughs> Sonra təriflədikdə, kimisə tərif etdikdə həddə aşmaq olmaz. Onun layiqli, layiqli tərif etmək lazımdır. Həddi aşmaqla Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, görür ki, biri həddini artıq kimsə tərif edir. Deyir ki, sən tərif elədiyinin boynunu sındırdın. Bir rəvayətdə də belini sındırdın. Olmaz. Başqa rəvayətdə də deyir ki, götür torpağı tərif edənin üzünə sır. Tərif etməsin. Abbas radiyallahu anhını bilirsiniz də, məşhur hədisdir ki, əsərdir bu. Tərifləyirlər, həddindən artıq çox, ifrat dərəcəsində. Əbu Bəkir radiyallahu anhu Allahdan qorxan bir bəndə olur. Bir Allaha dua edir, deyir ki, Allahümme la tuaxidni bimə yəqulun və cani xeyra mimmə yəzunun və xir limə ləyənin. Allahım, onların bilməyib bu cür dua etdiklərinə görə məni qınama. Onların zənn etdiklərindən də məni xeyirli et, zənn etdiklərindən də xeyirli et və bilməyib belə tərif etdiklərinə görə hamımızı bağışlar. Ziyarət barəsində ziyarət barəsində bayaq dedim bu hədis ki, bir nəfər gedir qardaşını ziyarət etməyə kəndə. Allah subhanətələ mələk göndərir. Həmən hədisi Buxarədə gətirir. Rahmanullah. Bu hədisi də danışım bununla da bitirək. Deyir ki, əzalda, Peyğəmbər s.ə.v Əbu Zər radiyallahu anh Deyir ki, ya Rasulullah, bir nəfər kimisə sevir hansısa bir şəxsi və çalışır onun kimi olsun, onun yaxın olsun, lakin onunla olmağa imkan tapmır. Yəni, bacarmır, gücü satmır ki, onunla olsun, amma sevir onu. Deyir ki, ey Əbizər, sən hesab et ki, sevdiyin şəxslə birlik, birlikdə olacaqsın. Əbuzər də deyir, mən Allah və Rəsulunu sevirəm. Peygamber sen bin tekrar etti. Sen sevdiğinle birlikte olacaksın. Usta Ebu Zer radıyallahu anh onunla bir yaydı. Ama bu neye devaletidir? Bu neye delildir? Biz eğer Peygamber sallallahu aleyhi biz sevdiğimizle bir yerde olacağız. Onunla birce haşr olacağız kıyamet günü. Yani Peygamber sallallahu aleyhi başka ses sevmek olmaz. İfrat derecede. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek lazımdır. Başka rivayette Enes bin Malik Deyir, ya Rasulullah, qiyamət nə vaxt qopacaq?